Unit 17 Giving and Receiving Thanks การกล่าวและการรับคำขอบคุณ Thank you ขอบคุณ Thank you very much ขอบคุณมาก Thank you a lot ขอบคุณมาก Thank you so much ขอบคุณมากค่ะ Thanks ขอบใจ Thanks a lot ขอบใจมาก Thanks a ton ขอบใจมาก Thanks a million ขอบใจมาก Thanks a lot for everything ขอบใจมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Thanks again ขอบใจอีกครั้ง Many thanks for your help ขอบใจมากสำหรับความช่วยเหลือของเธอ You're welcome ด้วยความยินดี Don't mention it. ไม่ต้องกล่าวถึงหรอก It was my pleasure. ด้วยความยินดีของฉัน Anytime. ตลอดเวลาหรือได้ทุกเมื่อ You bet. ไม่เป็นไรหรอก I was happy to do it. ฉันมีความสุขที่ได้ทำ I'm glad I was able to help. ผมดีใจที่ผมสามารถช่วยได้ I'm glad I could do it. ผมดีใจที่ผมสามารถทำมันได้ I enjoyed doing it ผมสนุกที่ได้ทำ The pleasure was mine ด้วยความยินดีครับ That was very nice of you คุณช่างดีเหลือเกิน That was awfully nice of you คุณช่างดีมากเหลือเกิน